Psalm 120 Canticum Graduum Levavi oculus meus in montes, unde veniat auxilium mihi. Auxilium meum ad Domino, qui feci celum et terram. Non det in commotionum pedem tuum, neque domitet qui custodite te. Ecce, non domitabit, neque domiat qui custodit Israel. Dominus custodi te, Dominus protexio tua super manum dexteram tuam. Per diem sol non ura te, neque luna per noctem. Dominus custodit te ab omni malo, custodiat animam tuam, Dominus. Dominus custodiat introitum tuum, et exitum tuum, ex hoc nunc et usque in seculum.